بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما المضارع من الناقص فتسكن الواو والياء والألف في الرفع إلى الآخر Evet İzzi'den 37. dersimize geldik. Şimdi nakıs konusunu işliyorduk. Nakısın mazi fiilindeki hükümlerini öğrendik. Şimdi mudara fiilindeki hükümlerine geldik. Yani nakıs olan bir fiile mudare yapıldığı zaman, fiile mudare yapıldığı zaman ne muameleler yapılıyor, ne değişiklikler yapılıyor onu göreceğiz. Onun kaide ve kurallarını öğreneceğiz. Ve emmel mudari'u mudari'e gelince yani nakıs fiilin mudari'ine gelince minen nakısi bakın söylüyorum minen nakıs nakıs fiilin mudari'ine gelince Fe netice şudur. Teskunul vavu mudarate sakin olur, hareketsiz olur. Ne? El vavu vav vel ya'u ya vel elifu elif. Yani nakısın lamül fiili. İlletli ya. Buradaki vav ya eliften gaye lamul fiildir. Buna dikkat edin. Burada vav derken, ya derken, elif derken lamül fiili kastediyor. Çünkü vav ya elif lamül fiilde olur. Lamül fiilde olur. Evet. Mesela Gaza gazave yagzuvu Bakın yagzuvu rameye yermiyu. Tabi mazinin ilanını öğrendik. Gaza okunuyor, rama okunuyor. O tamam. Ben aslını okuyorum. Gazave yagzuvu. Mudara'te lamül fiil nedir? Dammelidir. Ne yapıyoruz? Sakin yapıyoruz. Yagzu oluyor. Yarmiyu yarmi oluyor. Yardayu radya yardayu o elife çevriliyor. Çünkü ye harekeli makabli meftuh yarda oluyor. Demek ki mudara fiilinde nakısın mudara'ında lamül fiil sakindir, sakindir, sakindir. İster vav olsun, ister ya olsun, ister elif olsun. Elif zaten sakin. Elif zaten sakin. Zaten elif nerede olursa olsun sakin. Hilkati sükun üzeredir. Eğer harekeli olsa da elif değil hemzedir. Demek ki feteskunul vavu lamül fiil ister vav olsun vel ya'u ister ya olsun vel elifu ister elif olsun sakin olur. Fir ref'i ref halinde tabi. Ref halinde. Ha cezm hali ayrı, nasb hali ayrı. Onu ayrı göreceğiz. Normal. Fiil-i normal hali ref halidir. Yani başına lem, lemma, len filan. Yani nasb ve cezm harfleri gelmediği müddetçe fiile mudare böyledir. Vav ya elif yani lamül fiil sakin olur, hareketsiz olur, hareketsizlendirilir mesela. Fir raf'i rafa. Nahvu Yağzu, gaza yağzu. Mazisi gaza oluyordu. Mudare yağzu oluyor. Aslı yağzu yağzu yagzu Lamül fiili sakin yaptık yani vavı yağzu oldu. Yermiyu oldu yermi. Yahşeyu oldu yahşa. Yahşeyu elif یه حرکه ما قبلی مفتوح elife kalbettik yakşaul. Demek ki yagzu yermi yakşa. Mazileriyle beraber okursak nasıl okuruz? Gaza yagzu. Rama yermi. Haşiye yakşa. Veya radye yarda mesela. Mazide radyeyi örnek vermişti herhalde. Mudarada yakşa örnek. Haşiye korktu manasındadır. Haşiye korktu, yakşa korkar. Yakşa yudur aslında. Evet. zafu fil cezmi. Peki raf halinde böyle. Peki cezm halinde ne yapacağız? Fetuhzefu diyor hasfedilir. Yani o lamul fiil. O vav ya elif. O vav ya elif. O lamul fiil tuhzefu hasfedilir. Fil cezmi cezm halindeyken hasfedilir. Çünkü hareke zaten yok. Normalde cezm halinde harekeyi atıyorduk değil mi? Müfretlerde yani vahitlerde. Sige-i vahidede. Ha, Normalde hareke atıyor. E hareke zaten yok. Ref halinde bile hareke gitmiş. Kural böyle çünkü nakısın özelliği bu. Peki ne yapacağız? O zaman harekenin yerine harekenin üzerinde bulunması gerektiği harfi atacağız. Yani lamül fiili atacağız. Lamül fiili atacağız. Fetuhzefu fil cezmi ve tuftahul vavu vel yav fil nasbi. Ha peki nasb halinde ne yapacağız? Nasb halinde atmıyoruz. Fetha veriyoruz. Hareke veriyoruz. Fetha harekesini. Tekillerde yani vahitlerde. Ve tuftahul vav vel yav fin nasbi. Nasb halinde fetha veriyoruz. Dikkat edin elife bir şey veremiyoruz. Niye? Çünkü elif hareke kabul etmiyor. Elif hareke kabul etmiyor. Ama vavla ya nasb halinde fetha verebiliyoruz ve veriyoruz. Peki bu bunlar ref halinde dammayı kabul etmiyordu. Niye nasb halinde fethayı kabul ediyor? Yani şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bunlar madem nasb halinde fethayı alıyor. Niye raf halinde dammelerini almıyorlar? Sebep ne? İşte söylüyor. لِخِفَّتِ الْفَتْحَةِ Fetha hafif olduğu için. Bu lamül fiil harfi illet ya. Harfi illetin üzerinde damme ağırdır. Damme ağır bir harekedir. Ama fetha hafif bir harekedir. Bunları hep göreceksiniz. Harekelerin ağırlık derecesini, hafiflik derece sıralamasını bunlar hep inşallah özellikle Saadeddin'de yani Şerh-i Tasrif'te başka eserlerde inşallah göreceğiz. Şimdi fethayı niye kabul ediyor? Nasıl halinde fetha geliyor. Li hiffe, li için. Hiffe yani hafiflik. Li hiffetil fethati fethanın hafifliğinden, hafif oluşundan dolayı. Peki elif hareke kabul etmiyor. Ne olacak? Yani nasb halinde elif şey diyor ve tesbutul elifu. Elif yine sabit kalıyor. Ve tesbutul elifu sakineten sakin olarak fi haletin nasbi. Nasb haletinde de elif sakin olarak kalıyor. Kema nasıl ki fi halir ref'i. Ref halinde nasıl sakinse aynı nasb halinde de sakin olarak kalıyor. Çünkü fathayı alamıyor elif. Elif hareke kabul etmiyor. Demek ki ve tesbütül elifu elif sabit kalıyor. Sakineten sakin olarak fi haletin nasbi. Nasb haletinde de sakin kalıyor. Kema nasıl ki fi halin rafi. Raf halinde nasıl sakinse nasb halinde de aynen öyle sakin kalıyor. Evet kuralları öğrendik. Peki tesniye ve cem'elerde ne oluyor? İşte söylüyor. Ve yusqitul cazimu ve nasibu en nunati illa nune cem'il manesi. Bunu belki 50 sefer söyledik. 50 sefer gördünüz cezm ve nasb harfleri tesniye ve cem'lerin nununu atıyor, atıyor, atıyor. Tabi cem'i menese şey, müfredi menese muhatebe. Onu da unutmuyorsunuz. Orada da nun gidiyor. Müfredi menese muhatebe tesniyelerde ve cem'lerde nunlar gidiyor. İlla nune cem'il menesi, nune cem'i menes hariç onu da biliyorsunuz. Cem'i menes. Zaten bu satırı biliyorsunuz. Çünkü sahihte de aynen öyle. Sahihte de aynen öyle. Ve yushitul cazim ve yushitu düşürür. Eskate yuskitu. Ekrem yüküm vavna. Ve yuskitu düşürür. El cazimu cezmedici. Ve nasibu nasbedici. Neyi düşürür? En nunati. Nunları düşürür. En nunati. Nunları düşürür. İlla nune cem'il müennesi. Cem'i müennes nunu hariç. Çünkü o zamirdir. Vav gibi zamirdir düşmez. Fe netice bu. Yani bu öğrendiğimiz kurallara binaen netice ne oluyor? Fetekulu sen dersin lem yagzu dikkat edin vav gitmiş lamul fiil gitmiş yagzu idi yagzu idi lem başına gelince ne oldu lem yagzu dikkat edin çekmiyorsunuz lem yagzu demiyorsunuz vav vav'ı telaffuz etmiyorsunuz ince bir fark var burada mesela yagzu bakın yagzu vav belirlenir ama vav olmasa yagzu yagzu çekim yani uzatma yok Yağzu. Lem yağzu. Lem yağzuva tesniye. Tesniyeden nun gitmiş. Lem yağzuva. Lem yağzu. Burada yine nun gitmiş. Yağzu nedir? Yağzune. İşte müfred ile cem'i bakın müfred-i müzekker ile cem'i müzekker arasındaki fark telaffuzda ancak e, yazılışta zaten gözüküyor. Mesela yazarken tamam görüyorsunuz vav yok. Müfredde vav yok. Ama konuşurken Birisine diyelim ki konuşuyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz. Lem yagzu diyeceksiniz müfrette. Cemete ise lem yagzu o vav'ı ifade edeceksiniz. Yoksa karışır. Yani lem yagzu lem yagzu. İkisi de dammeli. Ama vav'ın anlaşılması için müfrette lem yagzu diyeceksiniz. Cemete lem yagzu vav'ı belli edeceksiniz. Evet lem yagzu lem yagzuva lem yagzu. Tabi devam ediyor öyle. Ve keza lem yermi yine müfrette ya gidiyor. Lem yarmi, lem yarmiya, lem yarmu. Lem yarmi. Dikkat edin. Lem yarmi demiyorsunuz. Ya'yı ifade etmiyorsunuz. Lem yarmi. Lem yarmiya tesniyeden nun gidiyor. Lem yarmu orada da nun gidiyor. Ve lem yarde orada da elif gidiyor. Bakın cezm halinde dedi ya. Cezm halinde her üçü de gidiyor. zafu fil cezmi demişti. Evet cezmde her üçü de gidiyor. Lem yarde yarda idi. Yarda olur. Lem yarda. Lem yardaya tesniyeden nun gidiyor. Lem yardav. Burada benim elimdeki nuskada yanlış yazmış. Yardu yazmış ama yardavdur. Yardavdur. Lem yardav. Nun gitmiş. Cemende nun gitmiş. Lem tarda. Lem tardaya. Lem yardayne olması gerekirken yine lem tardavne yazmış. Yine yanlış yazmış. Siz e, isterseniz silin düzgününü yazın. Lem tarda, lem tardaya, lem tardav. Burada lem tardu yazmış yine yanlış. Lem tarda olması lazım. Lem tarday, burada tardı yazmış yanlış. Lem tarday, lem tardaya, lem tardayne, lem erde, lem nerde. Erdadır, yine elif gitmiş. Nardadır, yine elif gitmiş. Lem erde, lem nerde. Şimdi benim elimdeki nuskada berbat. Hep yanlış yazılmış. Ben düzgün bir şekilde okuyorum tane tane. Siz de dikkat edin. Ona göre kitabınızı düzeltin veya aklınızda düzgününü aklınıza yazın lem yarda lem yardaya lem yardav lem tarda lem tardaya lem yardayna lem tarda lem tardaya lem tardav lem tarday lem tardaya lem tardayna lem erda lem narda düzgünü böyle evet tabi bunu inşallah e, i'lalarını artık kendi kendinize çözebilirsiniz mesela yardanın aslı yardayudur yerdâyu. Ye harekeli makabli meftu el feçe yerda oldu. Lem başına geldiği için sondaki elifi götürüyor. Lem yerda oldu. Yerde ya zaten aslı yerde yanidir. Yerde yani. Lem geldi yerde ya oldu. Lem yerdev aslı yerde yune. Yerde yune. Lamul fiil gitti. Yerdev ne kaldı? ne? Lem geldi. Lem yerdev oldu hakeza. Hepsinin ilalini, hepsinin kökünü kendiniz çıkarabilecek seviyedesiniz. Onu düşünerek kendiniz çıkarın. Hem sizin için alıştırma olur. Zihni bir idman olur. Evet, fetekulu fin nasbi. Nasb halinde dersin len yagzuve. Bakın, fetha alıyor dedik ya. Kuralı unutmayın. Fetha alıyor. Lamül fe'l fetha alıyor. Len yagzuve. Len yagzuve. Tesniyede nun gidiyor nasb halinde. Len yagzu. Len yagzu. Orada da nun gitmiş. Len yermiye, len yermiya, len yermu, len yerda. Bakın elif kendi halinde kalacak demiştik. Nasb halinde de elif kendi halinde kalıyor. Unutmayın. Len yarda, len yardaya, len yardavu. Nun gidiyor. Tesniye ve camide nun gidiyor. Len tarda, len tardaya, len yardayne, len tarda, len tardaya, len tardavu. Nun gidiyor bunlarda. Len tardey, len tardeya, len tardeyne, len erda, len nerda. Dikkat edin. Bunları dikkatli okuduğum şekilde. Ve tesbutu lamül fiili kalsın yarına. Bugünkü dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Yalnız bunların köklerine, ilallerine dikkat edin. Çok çalışın. Bol tekrar. Bunların çekimini bol yapın ki diliniz doğru çekime alışsın. Evet, ibareyi okuyorum. وأما المضارع من الناقص فتسكن الواو والياء والألف في الرفع نحو يغزو ويرمي ويخشى فتحذف في الجزم وتفتح الواو والياء في النصب لخفة الفتحة وتثبت الألف ساكنة في حالة النصب كما في حال الرفع ويسقط الجازم والناصب النونات إلا نون جمع المؤنس فتقول لم يغزو لم يغزوا لم يغزو, لم يغزو وكذا لم يرمي لم يرميا لم يرمو ولم يرضى لم يرضيا لم يرضوا لم ترضى لم ترضيا لم يرضين لم ترضى لم ترضيا لم ترضوا لم ترضي لم ترضيا لم ترضين لم أرضى لم نرضى فتقول في النصب لن يغزوا لن يغزوا لن يغزوه لن يرميا لن يرميا لن يرموه ولن يرضى لن يرضيا لن يرضوا لن ترضى لن ترضيا لن يرضين لن ترضى لن ترضيا لن ترضوا لن ترضي لن ترضيا لن ترضين لن أرضى لن نرضى